prvej línii. Pekný dobrý večer, milí poslucháči Slobodného vysielača. Máme tu reláciu v prvej línii. Od mikrofónu vás zdraví a reláciou bude sprevádzať Michal Albert a budeme sa dnes rozprávať s hostom, ktorého sme už v jednej z našich relácií mali spomínaného, keď sme sa rozprávali v minulosti o peniazoch, ako niekomu jednej osobe sa stratili nejaké peniaze. To už že sme riešili a tam sme presne aj dnešného hosta spomínali, pretože jemu sa stala taká situácia, ale to len teraz tak na okraj poviem, lebo to nebude akože hlavný predmet dnešného, dnešného rozprávania, ale možno krátko sa môžeme k tomu e, zastaviť, lebo tu vidím aj e, články o ňom viaceré, že, že to aj riešil, že mu prišli tie peniaze, teda že prišiel o tie peniaze. Napríklad e, z Púsky SK Anton bojuje o peniaze, vybiel mi účet, prišiel som o 90 tisíc. Tam išlo konkrétne o 90 tisíc eur, ktoré zrazu z bankového účtu zmizli. O tom nám Berin tiež porozpráva a ja som veľmi rád teda, že už môžem privítať niekde v Žarnovici alebo niekde pri Žarnovici sediaceho Antona Mihálika. Pekný večer, Anton. Tomko, čau. Pekný večer aj tebe, Michal, prajem a všetkým poslucháčom. Tak môžeme ešte skôr, ako začneme teda o tomto hovoriť krátko, aj o tomto, ako ti z toho účtu a budeme sa teda potom hlavne rozprávať o Rusku, pretože to je taká srdcovka mnohých aj poslucháčov, majú to Rusko radi. A <laughs> neprajníci na Slobodný vysielač práve povedia, že my sme tí proruskí, my veľmi zbožňujeme Rusko a Putina a práve to bude pre nich možno také memento, lebo dnes nebudeme až taký príliš a, zábiví alebo zabiaci alebo milujúci to Rusko, nebudeme tak príliš optimisticky hovoriť o Rusku, ale po, pozrieme sa na ňo viacej realistickejšie, možno aj na to, aké sú tam podmienky, ako sa tam žije. Ale poďme ešte na technickú informáciu pre poslucháčov. Tí, ktorí nás počúvate naživo 18.3. od 21.30, môžete svoje otázky, pripomienky, prípadne pozdravy dnešnému hostovi písať na adresu studiozavináč slobodnyvysielac.sk alebo môžete využiť aj zelené tlačidlo otázka do štúdia na našej stránke. Tak poďme, Tonko, e, k tomu práve, čo som spomínal a prečítal aj z denníka N. Anton Mihálik hovorí, že zvykol z účtu vyberať po 50 až 100 eur, niekoľkokrát možno 300. Určite nie takmer 90 tisíc eur naraz, ako mu odišlo z účtu. Banky nemajú zákonnú povinnosť informovať klienta o podozrivom vysokom prevode na jeho účte. Mnohé to však robia, citát z denníka N z roku 2016, tak skús nám krátko ešte povedať aj k tomu, čo sa tebe teda stalo a možno v akom je to teraz v štádiu. O, tak to už je dosť e, taká dávna minulosť. V roku 2014 sa to stalo. Bol som na leteckých dňoch aj so svojimi priateľmi na Sliači. No a v ten deň e, v ten deň proste mi prišla, to bolo posledného, posledného mesiaci, a v auguste a mi prišla sms že zostatok na účte, aký má. No tak to bola úplne taká smiešná suma, si to už presne nepamätám. A e, nakoľko bola sobota, tak som sa potom pondelok okamžite e, na to trošku ma to dostalo do, takých, e, do takej nepohody. Aj tie letecké dni prebehli tak, ja mám veľmi rád lietadla, boli veľmi, tie, veľmi dobre tie letecké dni, bolo tam minimálne 100 tisíc ľudí, tedy bolo teplo, krásne, krásne počasie. No a ja som ten pondelok, ten prvý pracovný deň, išiel do banky, eh, Unicredit Bank, banka Unicredit Bank, tak môže, inak sem poslucháčov veľký pozor si dávajte na túto banku, samozrejme, kto máte tam peniaze, tak akože veľký, veľmi spozornite veľmi spozorniť, ak tam máte bežné účty. No a alebo nejaké väčšie obnosy peňazí. No a e, tak e, som išiel tam, som išiel za riaditeľkou na pobočke v Žiari nad Hronom tak som napísal žiadosť, e, na žiadosť, teda reklamáciu som bol vyzvaný, aby som spísal, tu som samozrejme spísal. No a obligátna odpoveď e, po nejakých dvoch týždňoch, že e, oni nepochybili. No, ale paradox je to, že keď som si ja zakladal internet banking, tak tá pracovníčka, samozrejme mená nebudem spomínať, uh, E, mi, ona mi nenastavila, ona mi nepovedala jednu dôležitú vec. Keď si zakladáte e, teda elektronické bankovníctvo, tak oni by vás mali upozorniť e, na limit, na denný limit, e, ktorý môžete proste narábať so svojimi finančnými prostriedkami. Ona ma proste na to neupozornila. No ale mi bolo... E, tak proste sa stalo sa to, čo sa stalo. E, bola to veľká suma, ktorá mi odišla e, z účtu, že oni nepochybili, že všetko, všetky tie notifikácie prebehli štandardne a tak ďalej a tak ďalej. No a <laughs> ťahalo sa to veľmi, veľmi dlho. Potom som proste dal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Oni sa to už snažili. No to tak na Slovensku proste je, že oni, oni tie banky majú oni to snažia sa tú pozornosť odpútať od seba. Aby oni boli čím menej tým zamo- namočené. Ja som, e, ja som jednoducho išiel na tú policiu, e, podal som trestné oznámenie na neznámeho e, páchateľa, no a policia začala teda šetriť. Aj, aj sa šetrili tie veci, aj, aj to bolo, aj sa vyšetrilo, že to bola nejaká schrávková spoločnosť, Everlast v tých časoch eh, v Dunajskej strede našli, že to je nejaká, nejaká, nejaká budova, schránka, ktorá je, ktorá je nejaká budova na Jilemnického ulici, ak si dobre spamätám, v Dunajskej strede, že tá budova je zarastená eh, žihlavou a jednoducho nikto v tej budove nie je a tak ďalej, že tie, tie schránkové spoločnosti takto fungovali. Bol to, bol to čistý podvod, ktorý bol ktorý bol eh, spáchaný, ale, eh, ale to jedine v tom prostredí banky mohli vedieť, že koľko má eh, klient na svojom účte peňazí. Čiže no, ale tak, ale banka jednoducho to od seba, od seba všetko odhodila a jednoducho <clears throat> prebiehali rôzne, rôzne proste tieto procedúry, stále som potom do toho ešte vlastne aj okresná prokuratúra, žiari nad Hronom a tak ďalej. Tam to bolo, tam to bolo, tam to boli tortúry, e, bol, bol tam nejaký biely kôň, tam niekde od, od Podbrezovej, e, ktorý, ktorý, ktorého oni, oni tí páchatelia, on, on, on, to bol paradox, že on tie peniaze oni keď sa im dostali e, z môjho účtu na ich, na, tú, na, tú, na, tú, na ten účet tej spoločnosti, ktorý si, oni si dokonca ten účet v Unikredite Bank urobili len deň predtým, ako to mali urobiť. Že to je paradox, že no, oni to mali už pripravené, oni to už vedeli, že kto, že má, že má zákazník banky toľko toľko peňazí na účte, oni to, a on ich vyberal oni, oni mu ich za jeden deň dali všetky tie peniaze. Zoberte, ani to tú banku ne, ne, ne, nejakým spôsobom nevyrušilo, že je, on, on vyberal, čo ja viem, začal Brezne, prišiel až niekde, až neviem, po, po Bratislava, alebo kde všade chodil, e, mal to cestou dole, e, smerom na juh, tam mu dali 3000, tam 4, tam 2,5, jednoducho ono sa to tak nazbieralo, čiže on za jeden deň vybral všetky tie peniaze eh, v, tej, tej poboč- v tých po- jednotlivých pobočkách e, eh, banku, teda Unicredit Bank. Fyzicky vyberal? Fyzicky mu ich dávali. Fyzicky mu ich, dokonca ja som ho aj na fotografii videl, mi to ukazovali policajti čierno-biela fotografia, ako mal, mal nejakého šoféra, ktorý ho vozil E, toho, toho páchateľa, ktorý bol akože páchateľ, ako to bol, to bol, ako sa to povie, čierny kôň, alebo ako sa to volá, ktorý slúžil, ktorému možno dali potom ne, ne, ne, niečomu za to dali e, týmto podvodníkom, keď im tie peniaze povyberal, on im ich odovzdal, on im za to niečo dali, za tú prácu, ktorú vykonal, že, že mu, že mu tých, na tých jednotlivých pobočkách tie, práce, tie peniaze vydali. A takže takto to bolo. No. no a ty si tam vlastne mal 89 527 áno. eur. Áno, áno. A to bolo vlastne dedičstvo po babke. No, ve, to, boli, tam, to boli také peniaze, áno, babka tam, tam boli nejaké takéto veci, babka zomrela a tak ďalej, takže tam bola nejaká nehnuteľnosť a takto veci, no a, a to, to proste boli peniaze takéto, no. A tam ešte čítam na Púske, tam si mal vyjadrenie pre Púsku, že policia zistila, že turecký občan previedol peniaze firme, ktorej konateľ ich vybral. Že najprv to nejaký turecký občan No, to je nejaký, ja, si, ja, si to, ja si to len povedal, nejaký Izmail Jusuf, ale to, ja som to, to ja neviem ani kto to bol, to on, on jednoducho, ten, ten dotyčný, že údajne s ním mal, ne, mal ne, nejakú, nejakú firmu, mal založitý ten dotyčný, e, ten e, ten Michal Pečko, ten čierny kvôň tam z toho, z toho Lopeja, tam pri Podbrezovej, niekde tam on odtiaľ bol. Ja som toho človeka nikdy ani to meno v živote nepočul. No ale jednoducho, no, to, to, to boli úplne také, také veci, ktoré, s ktorými som nemal nič spoločné, ktoré jednoducho tí ľudia sú mi absolútne s doteraz. Ešte prečítam, že čo banka k tomu uviedla. E, ak klient nadobudne pocit, že prišlo k zneužitiu prístupových údajov k jeho účtu, má možnosť podať trestné oznámenie. Banka vždy poskytuje orgánom činným v trestnom konaní plnú súčinnosť, to uviedla banka. No a bansko bystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová informovala, že trest stíhanie prerušili a ju citujem teraz, páchateľa sa nepodarilo vypátrať. V prípade akýchkoľvek nových poznatkov bude vyšetrovanie pokračovať, zdôraznila to písali na Pluske a to bolo ešte teda v tom roku 2015, keď to písali. Aktualizované, pozerám, že 10.7.2024, tak tam dali nejaký aktualizačný moment, ale to neviem, že o čo to tam presne aktualizovali, to nevieš asi? Neviem, neviem. Lebo asi sa tam e, udial teda tým pádom nejaká, e, nejaká zmena, keď 10.7.2024 to aktualizovali e, prakticky 9 rokov po napísaní, napísaní článku. Je to zaujímavé však, to som mm-hmm. nevedel. No. Takže evidentne tam niečo museli teda meniť, keď je to tam aj priznané. A otázne je, že, že čo? No, to toto by malo byť aj inak v tých článkov, že niekde to aj tuším, že majú, keď niečo aktualizujú, že presne o čo, ale tu konkrétne to není. Hej, že čo je tam doplnené alebo vy, vymazané, tam môže byť aj vymazané niečo z toho článku. Hej. Dobre, ale po, áno? No, hovor, hovor. Čo si chcel ešte k tomuto dodať? Ja som chcel dodať to, že ja som sa e, teda ne, niekoľkokrát snažil teda aj tú banku kontaktovať. E, proste na, oni, oni tuším sú oni to si sú na Šancovej, oni sídlia eh, v Bratislave, teda, teda riaditeľstvo banky, teda centrála. No ale s takým prístupom to som sa v živote nestretol jednoducho. To také, také, tak opovrhovať ako môcť svojim, svojim klientom, to, to, to, to neprejem nikomu. Jednoducho, ja som sa snažil nejakým spôsobom dovolať sa tam nejaké, nejakého vyrokovania, Ehm, dokonca som aj s takými známymi, s mojimi takými priateľmi tam išli, sme boli ohlásení, že tam prídeme. e, jednoducho aj sme tam boli e, v Bratislave a oni, oni, oni dokonca zatvorili banku kvôli nám, že jednoducho tam bol len vrátnik, e, tam bol vrátnik. Je ináč, je, je, to, je to aj zdokumentované, je to aj zdokumentované, ono sa to tedy aj nahrávalo, je to aj na videu vrátnik náš povedal, že oni, oni, oni, oni dostali oni dostali voľno. Oni, oni, keď sme boli ohlásení, že tam prídeme pre tú banku v, tých, v tom stanovenom čase, bolo to ohlásené také stretnutie pred bankou, oni jednoducho celú banku za, proste odišli domov alebo dostali nejaké voľno a bol tam len vrátnik, e, ktorý nám povedal, tu nikto nie je v banke. A to bolo ešte normálne cez pracovnú dobu. E, čiže takto, takto jednoducho oni, oni takto narábajú E, narábajú proste so svojimi klientmi. No, bolo to vtedy, ale jednoducho uh, také, také, to, takýto, to, to, to je moloch, jednoducho, to je moloch, tá banka, to je jednoducho, no, to, je, to je priam, to oni sa ne, nevedeli správať, to je jednoducho takto, oni nemôžu narábať, e, zaobchádzať so svojim klientom, to je, to je priam neuveriteľné, čo tá banka, aké, aké, aké metódy oni zvolili to je vlastne celkový obraz toho kapitalizmu, lebo keď si ty no, že pre jedného človeka takáto suma je obrovská a existenčná, hej, ty, ty si z toho mohol kúpiť dom, hej, napríklad, za tú sumu, no, ale, ale pre takú banku je za táto suma v podstate nič, hej, však oni majú také zisky po celom svete, že to je pre nich, že keby oni aj ti to chceli uh, vrátiť, Hej, že ho, hoci teda aj oni by nemuseli, teda, ak to nejaký zákon neprikazuje, ale keby, hej, poviem hypoteticky, keby ti to chceli aj vrátiť, tak by ich to až tak nezabovalo. No jasné. To bolo, to, bolo to aj reflexe, uh, bolo to aj reflexe, uh, bola, bola relácia robená Uh, veľmi dobrá redaktorka, tedy sa to, to, to, toho oprela, ona kontaktovala iné banky, ako oni postupujú v takýchto prípadoch tak ne, zákon im to síce neprikazuje tým bankám, ale keď odchádza e, vyššia suma, e, neviem, neviem teraz tú sumu, sumu definovať, je to 4 alebo 5 tisíc alebo tak, e, keď kvázi ako klient by mal prevádzať, tak, tak volajú alebo nejakým spôsobom kontaktujú toho klienta. A, či je to naozaj pravda? Autorizujete vy tú, vy tú transakciu. Ste si vedomí, robíte to povedzte áno, áno, keď áno, je to, je to nahrávané. A v tomto prípade to Unicredy neurobil. No to, ako je to dob, v rámci dobrých mravov v bankách, to robia ostatné banky. Prečo to neurobil Unicredit Bank pri takejto vysokej transakcii? Jednoducho nenastavili, nenastavili mi limit, nenastavili mi limit e, na, na odchádzajúce transakcie, Eh, elektronického bankovníctva plus pri takejto transakcii to nevyrušilo, že proste či sa tá transakcia robí. jednoducho, lebo to mali museli to mať, museli to mať riadne vyšpekulované a, a premyslené, keď, keď banku to vôbec eh, nevyrušilo. Čiže takýto spôsob, tento spôsob, keď nezvolili, ani podozrenie, není o čom sa ani rozprávať. A ty, keď si prichádzal potom do, tej, do toho sídla banky, tak si išiel za kým, za to požiada, ako si išiel na nich, aby ti to možno vysvetlili, čas vrátili. My sme chceli vyvolať stretnutie s tými vrcholnými predstaviteľmi banky a jednoducho sa nám to nepodarilo. No. Nepodarilo. Neboli sme, neboli sme pustení dnu a jednoducho nejaký, nejakým spôsobom si sa o tom porozprávať alebo, aký, alebo takto, ale nebolo nám to vôbec umožnené. Ale čakal si možno, že ti budú nejako aspoň čiastočne kompenzovať? No tak, no tak ale veď, ale veď, e, veď oni ich zobrali. No proste tam oni, oni, oni, oni, oni jednoducho, to je bankový dom, ktorý ti má garantovať ochranu. E, každému občanovi na Slovensku ústava ti garantuje ochranu e, z toho majetku, finančných prostriedkov v banke a tak ďalej. A oni to, oni to neurobili. Oni to neurobili. Bolo to riešené aj na pôde parlamentu. Môžem, touto to, to cestou by som chcel veľmi pekne pozdraviť jednu, jednu skvelú ženu, bývalú poslankyňu Národnej rady, e, nájsť popradu. E, ak, ak nás počúva, tak volá sa Helena Mezenská, ona, ona svojho času aj kandidovala na prezidentku Slovenskej republiky. Ona bola v tých, v tých, tých začiatkoch, keď vznikol ten projekt Olano, obyčajní ľudia, E, tak ona, ona, tedy, ona sa dostala do parlamentu, bola zvolená. E, čiže naozaj to, to bolo vtedy, to bolo ešte vtedy to hnutie o takej nezávislosti, že tí, že tí poslanci mali také nezávislé, e, nezávislé pôsobenie na pôde parlamentu a ona to aj využívala. Ona, ona, sa, ona sa byla ako lev za takéto prípady. Ona mala aj nejaké, nejaké občianske zúženie, také ombud, takú ombudsmanku robila v e, mieste svojho bydliska tam pod Tatrami v Poprade. Už neviem konkrétne, čoho sa to týkalo. To proste ochránila ľudí, proste pomáhala ľuďom, e, či to bolo na pracoviskách, nejaká nespravodlivosť, e, keď sa, keď, keď sa stala ľuďom, takže takouto formou sa ona snažila vždy pomôcť. No a čak sme sa aj stretli, ja som bol aj za ňou v parlamente. Pomohla nejako? Prosím? No, na, no, no my, sme boli, my sme boli aj na MBSK, no ale Národná banka Slovenska, ona, ona aj interpelovala, kedy bol, tuším, guvernér Národnej banky Makúch, ak, si, ak, si, ak sa nemýli Makúch bol tedy, teraz netuším, teraz je asi pán Uh, teraz je ten pán uh, guvernér. No, no, to, neviem, či Kazimír, Peter Kazimír, alebo kto neviem. Áno, áno, Kazimír. E, Peter Kažimír je teraz, no a tedy bol Makúk, no a No ale on, on dával do toho ruky preč, že on není, on není, není strana sporu, Národná banka nie je, ktorá by rozhodovala spory medzi, medzi, medzi zákazníkom banky a samotnou bankou. No akože oni samozrejme tam sú orgány činné trestnom konaní, on tam aj, on tam aj odpovedal na tú inter, interpeláciu e, pani Mezenskej. Takže, takže No ale nikto, nikto ju ani nepočúval v tom parlamente, ona, ona to jednoducho nikto, nikto, nikto sa k nej nejako nepridal, že by, že by, že by našla ešte ďalších e, kolegov, ktorí, ktorí by sa do takýchto vecí pustili. No ona to tam išla suverene, suverene ale sama, ako, ako jednotlivec. No. Ja, Čo je možno? V parlamente sa málo, málo poslancov počúva, <laughs> málo poslancov počúva na bežné starosti alebo trápenia občanov na Slovensku. To sú, to sú naozaj len jednotlivci. No a žiaľ je to tak. Čo je možno na, na záver tejto témy, čo je možno takým odkazom z tvojej strany pre ľudí, ktorí samozrejme dnes má každý bežný účet, lebo mnohí aj musia mať, lebo dostávajú na to výplatu. Čo by mali urobiť, aby sa im nič podobné nemohlo zopakovať? Mali by ísť napríklad do tej banky a pozisťovať, ako toto majú všetko nastavené, nejakú notifikáciu, alebo v prípade, keď niekto no, väčšiu časku vyberá, ako je to tam riešené, ako je to tam potvrdzované. Áno, určite by mali byť, keď si zakladajú takúto, keď si zakladajú účet, aby, aby jednoznačne aby si, aby si spozornili, keď si zakladajú elektronické bankovníctvo, aby mali tie notifikácie tam nastavené, aby to, aby to mali aby, aby mali 100% istotu, že naozaj to majú urobené tak, e, chránené aj, aj tým, tým vnútorným systémom banky, aby, e, aby o tie peniaze nemohli prísť, aby, aby mali nastavené tie limity, že nakoľko sa cítia, že aké transakcie veľké robia, denné alebo, alebo za nejaké určité obdobie, aby si dalo, dali na to veľký pozor. Ale hovorím to, však tých bank je komerčných na Slovensku je niekoľko, no ale táto Červená banka, ako, ako už, je, už je to minulosť, ako ja, ja sa na nikoho už nehnevám, ako ja voči nikomu necítim žiadnu, žiadnu, žiadnu nejakú nenávisť, to vôbec nie. No, vôbec nie. Ja som písal tedy aj riaditeľovi banky niekoľko listov. No a toho spomeniem. Inžinier Miroslav Štrokendl. To meno, to na, to, na to meno nezabudne nikdy. No a pani hovorkyňu Zuzanu Ďuďákovú. Zuzana Ďuďáková sa volala hovorkyňa. Na tie mena nikdy nezabudnem. Ja ich spomeniem, umyselne ich spomeniem. Pretože ja som aj pánovi inžinierovi Štrokendlovi písal listy, ale to boli také, také odpovede, prosím, prosím vás, to ako, no nie, to, takto sa nemôže správať rejiteľ takej banky, ktorá e, jednoducho poskytuje aj e, úvery občanom a tak ďalej, ktorá jednoducho bola... No toto by bolo na zaujímavý film, lebo je veľa filmov no, ale... v banke. A no, by bolo ale, ale, si zoberte, ale, si, ale, ale si zober aj Michal, aj, aj teda aj, aj verejnosť, že oni, oni tuším v jednom období boli aj nejaký generálny partner, neviem či nie, Ligi majstrov, šport, teda vo futbale. No mm. oni, je, oni boli, uh, viem, že oni boli aj na, na rôznych týchto, aj v, v predvianočnom období boli oni tie nadácie, nadácie tam, uh, on, oni, oni poskytli aj nejaké tie financie, dávali ako zbierky na, na deti, E, také, také, ako také. Tak, jasné, to rôzne banky majú rôzne. No, e, nie, to, teda ľuďom to určite není, není neznáma banka Unitrade Bank. ale na tú, poďme na tú hlavnú tému, čo sme chceli rozoberať. A to je práve to Rusko, ako som v úvode spomínal, tak mnohí sa s, tako, s takým pozitívom pozerajú na to Rusko, fandia mu, e, fandia Putinovi a tak ďalej, ale samozrejme, a, a mnohí, keď toto počujú, napríklad na vlnách slobodného vysielača, tak povedia, že áno, vy ste zaplatení Putinom, vy ste proruskí aktivisti, vy ste proruskí trolovia, Putin vás platí. Ale my aj dnes ukážeme, že, že vieme povedať a, a nikto nás nevypne za to, že povieme aj kritiku voči Rusku, aj kritiku voči tomu, ako to tam funguje, aj voči Putinovi. Ja by som na úvod len krátko odcitoval z, e, zo stránky ekonomia ľudskou rečou.sk, keď sa pozrieme na priemerné mzdy v jednotlivých regiónoch Ruska, tak v Moskve zarobia zamestnaní v priemere dvakrát viac ako v ostatných regiónoch. Z toho vyplýva aj problém Ruska s chudobou. V posledných rokoch vzrastol počet chudobných na viac ako 14 populácie, čo je približne 21 miliónov ľudí. Ruská centrálna banka vo svojich analýzach hovorí o tom, že 75 ľudí dokáže len prežívať a nedokáže si odkladať do budúcnosti zo svojho príjmu. Toľko citát. No inak je to, tá záverečná časť tohto, čo som čítal, je veľmi podobná ako na Slovensku. Tam tiež veľké množstvo ľudí len prežívame z výplaty do výplaty. Ale čo hovoríš celkovo na to, ako lebo ty aj sleduješ to dianie, máš aj nejaké informácie, e, komunikuješ s ľuďmi, ktorí tam žijú. Ako hodnotíš ich konkrétne situáciu, e, čo sa týka chudoby alebo život, života ako takého, pracovnej schopnosti, schopnosti nájsť prácu, lebo napríklad, keď boli aj teraz viacerí poslanci na tej návšteve v Moskve, tak schválili, že ako to tam krásne vyzerá, ale treba povedať, že Moskva a Petrohrad to neznamená celé Rusko, tam sú obrovské chodobné regióny. <clears throat> To je, takto v Rusku, v Rusku je to fakt, ako si aj povedal, je to diferencované, ako Moskva je E, Moskva je to, ako by som povedal, štát štát. Je to to hlavné mesto, je to 12 miliónové hlavné mesto. E, je to, je to, je to, je to významné, významné, významné mesto v rámci Európy, je sveta. E, samozrejme nikomu nie je neznáme. Tie ostatné regióny tam, Rusko je viac národnostný, Ehm, via, viacnárodnostný štát, ono, ono sa skladá z rôznych, eh, no, veľkého množstva autonómnych eh, republik, autonómnych oblastí a Rusko má dosť Rusko je, Rusko je veľmi, veľmi nelichotivá demokraticky, e, je, je obrovská demokratická kríza teraz, keď môžem tak odbočiť do tejto sféry. Uh, Rusku je, je, je, je strašne strmá, padá, tam, padá uh, ten demokratický vývoj je, je, je alarmujúci, je katastrofálny. Naopak v tých regiónoch, kde žije E, moslimské obyvateľstvo, to sú tí Buriati, Dagestanci, Čečenci e, a tie rôzne Kalmici a tie rôzne, tie, tie už smerom ďalej na východ, e, za Uralom a smerom k, tým, k tomu Sibíru, tam, sú, tam, je, tam je ten demokratický vývoj si drží svoju, svoju lacku, svoju úroveň, pretože tí moslimovia, oni majú tie deti aj, aj keď žijú nie E, nie, nie v nejakých e, extrémne e, dobrých pomeroch, ne, nemajú tú životnú úroveň nejakú vysokú, ale jednoducho je to ich, je to ich tradícia, je to, ich, to sú ich korene a jednoducho uh, on, oni, oni, oni, tú, oni tú pôrodnosť tam si držia na takejto úrovni, ale samotní Rusi, ako, a to sa týka nielen Rusov, ale aj Slovanov ako celkovo, čak na Ukrajine je to úplná katastrofa. Uh, oni, oni tam, tam, tam padá, no, navyše tá vojna do toho teraz prišla, no tam no, tam, tam, tam umiera vo vojne hromadu ľudí a, a ten demografický vývoj je, je alarmujúci. A samozrejme to sa týka aj Ruska. A e, jedno, jedno treba povedať, ale objektívne, že e, Rusko aj po tých e, niekoľkonásobne zopakovaných sankciách, ktoré im dal Západ, idú, idú smerujú, smerujú E, svoju budúcnosť do, e, do polnohospodárstva. Oni, oni investujú do polnohospodárstva, oni naozaj e, priorali mnoho, mnoho, mnoho aj takej e, pôdy, ktorá, ktorá nebola, ktorá sa dovtedy nevyužívala e, a, a však sa stali lídrom, už niekoľko rokov po sebe sa stali lídrom e, pestovaní pšenice obilovín, no, kukurice a tak ďalej. Čiže oni, oni, oni, oni sú lídry na trhu. Prakticky oni, oni určujú ceny týchto komodít polnohospodárských, čo je teda na, veľmi najdôležitejšia vec, aby proste, týka sa to potravinovej sebestačnosti uh, teda toho štátu, to je Ruska. To, to, je, to, je, to je veľmi dobrý trend ktorým sa Rusi uberajú, boli do toho aj dotlačení tými sankciami, ne, ne, ne, kupujú, majú svoje domáce potraviny a tým pádom e, aspoň Ale je tam obrovská inflácia. No je tam inflácia, samozrejme, pretože je veľmi veľa veľmi, veľ, veľká časť obyvateľstva e, pracuje v vojárskom priemysle. No a tam, tam, je, tam, sa, tam, tam, je, tam, tam je gro, ktorý drží ekonomiku Ruskej federácie, je, je zbrojný priemysel. Oni, oni jednoducho sú odkázaní na vývoz e, zbraní, vyvážajú ich do, aj do tých členských štátov, teraz už BRICSu. E, India kupuje lietadla, tam sú, tam sú čulé vzťahy aj teda samozrejme aj s africkými krajinami, ktoré sa teraz zbavili toho jarma e, tej, tej západnej prítomnosti Francúzov, Američanov a tak ďalej. Čiže Čiže v Rusku je, v Rusku je to také rôznorodé. Ten vidiek je, je neporovnateľne lepším, e, ako bol tých 90. rokov. Veľa sa vybudovalo v Rusku, ja s mnohými ľuďmi komunikujem tých, tých v rozličných oblastiach Ruskej federácie. Sú to, sú to, sú to príjemní ľudia veľmi a inteligentní. E, a keď majú svoje, majú svoje každodenné starosti, ale, ale ale, ale oni, Rusi sú, Rusi sú ľudia, ktorí, ktorí to nikdy A Ty si v kontakte aj s takými Rusmi, ktorí sú proti Putinovi a, a možno, ak ti hovoria nejaké výhrady na ňo, tak čo sú také hlavné výhrady? No, práve, že komunikujem, ale uh, tu by som uh, rozdelil tu, a keď sa môžem dostať, uh, e, raz, raz by som sa vrátil do tých 90 rokov, keď uh, uh-huh. po rozpade Sovietskeho zväzu. Uh, keď po nástupe e, Vladimíra e, Putina ako za, do funkcie prezidenta, ktorého navrhol e, sám Boris Jelcin, odstupujúci prezident, Putin urobil a podľa, podľa aj tých analytikov, aj tých takých tých, ktorí nie sú prokremelskí, takto tú opozíciu v Rusku treba charakterizovať, e, netreba ju hneď charakterizovať ako tú liberálnu opozíciu, typu Navalny, typu Chodorkovský. Áno, tam sú aj komunisti napríklad. Alebo typu, typu, typu Gary Kasparov, to sú všetko exulanti, ktorí žijú v zahraničí, v zahraničí, na západe, v Spojených štátoch, e, ten bývalý šachový veľmajster Gary Kasparov, to je veľký kritik Putina. Tam je, tam je veľká opozícia, taká patrioticko-vlastenecká, ktorá, ktorá, ktorá sa ešte stotožňuje stotožňuje s tým cárským Ruskom, s Romanovcami a tak ďalej. A e, Putin urobil veľkú, podľa, podľa mnohých, s ktorými komunikujem, urobil veľkú chybu v 90. rokoch e, po rozpade Sovietskeho zväzu, keď sa e, Sovietský zväz rozdiel na tých 15 republik, samozrejme najväčšie tie krajiny bol, sa stalo Rusko a, a Ukrajina. Putin, sti, Putin sa vzdal toho, toho globálneho Eh, by som povedal, on, on, on, to, on, on, on do takej defenzívy stiahol to Rusko. Na rozdiel od Spojených štátov, ktoré v polovici 20. storočia po druhej svetovej vojne mm, ten vplyv bol enormný, stali sa lídrami NATO a, a, a, a, tie, a tie vojenské základne sa snažili E, tú svoju rozpínavosť, tú, tú, tú útočnú vojenskú rozpínavosť sa snažili e, okolo, okolo bývalých republik socialistického tábora, e, okolo východnej Európy a ťahať to smerom na Rusko. To samozrejme vieme všetci, prečo nerastné suroviny, ropa, plyn, nikel a tak všetky tie komodity, tam, tam sú zlato, jednoducho diamanty, to, to Rusko, jednoducho Rusko má všetko. Rusko má všetko, čo, čo, čo sa týka nerastného bohatstva. No a Američania ako jadrová veľmoc, oni, oni si boli vedomí, že jednoducho musia proti tomu Rusku stále stáť. A zvlášť, keď sa im to podarilo rozbiť, ten sovietský zväz, že, sa, že, že ho rozdrobili. Putin urobil veľ, veľmi veľk, obrovskú politickú chybu, ktorý už aj priznal. On už aj priznal. Nie, nekričí to veľmi nahlas, ale, ale v Rusku dostal mnoho od novinárov túto otázku. Jednoducho on mal v 90. rokoch rázne povedať, vy okolo nás tancovať nebudete. Na to zabudnite, aby ste vy, kolektívny Západ a NATO, tancovali okolo republik bývalého Sovietskeho zväzu. Jednoducho tu ani sa nepriblížte nikto k Ukrajine alebo k akejkoľvek republike. Toto, toto, a toto Američ, Američan to ťahá od seba preč. Uh, oni si povedali, najlepšia obrana je útok. Oni to ťahajú, ťahajú to spoza oceánu všetko do Európy, tú, svoj, tú svoju hegemóniu, ten svoj vplyv, ťahajú do Európy, do Ázie Rusi mali mini, nikto ne, nečaká, aby, to, aby Rusko robilo to isté, aby, aby rozpínavosť bo, Ruska sa rozširovala vo svete, ale minimálne pre tú svoju ochranu e, a národno-štátnych záujmov e, mali urobiť viac a to Putin neurobil. A to, to, za to toho kritizujú. A, a teraz tá kritika veľmi silne aj po tejto vojne na Ukrajine, pretože pretože toto nemuselo byť v 2014, keby mal, keby mal e, pevne tú Ukrajinu pod kontrolou, nehovorím, že tam mal mať, e, že, ne, že ho mal ovládať, ako, ako, ako, ale jednoducho ten vplyv mal byť tam zabezpečený, jednoducho, e, či, či už vojenský a tak ďalej, už to mal, už to mal jednoducho tak mať za tie roky vybudované, že nech, nech, si tá Ukrajina robí tú vnútornú politiku, nech si volí koho chce, je to ich, súkro, je to ich, e, je to ich právo, ale toto jednoducho nemal Putin pripustiť, aby čo i len akýkoľvek Majdan to, to, to, je, to je už vrchol, aby akýkoľvek Majdan v 2014 na Ukrajine mal, to jednoducho, to, toto sa nemalo stať aby jednoducho Janukovič musel utekať, e, pretože tam tancovali e, zahraničné služby, britské, britské tajné služby a tak ďalej. To, to, to, to sa nemalo nikdy stať. Tam bolo, to bola hrubá Putinová politická chyba. A, a, z toho, z toho, a to, sa, to sa prenáša až do, tých, až do týchto rokov. Milí poslucháči, rozprávame sa teraz momentálne hlavne o Rusku s dnešným hostom Antonom Mihálikom. Dáme si teraz krátku prestávku. Bude to taká ruská Mm, patriotická pieseň e, a po nej pokračujeme. Počúvate slobodný vysielač. poslucháči, pokračujeme v rozhovore s Antonom Mihalikom. Rozprávame sa, rozprávame sa teraz o Rusku, ale v úvode sme e, mali aj pasáž, kde sme sa rozprávali o tých zmiznutých peniazoch a čo mám informáciu z režie z Banskej Bystrice, tak už odtiaľ prišla teda nejaká otázka, ktorá prišla do Banskej Bystrice, tuším, že z Norska niekde, tak poprosím vás, môžete prečítať. Áno, tu je Banská Bystrica. Napísal Zoltán, podľa toho, čo tam pripísal, tak by mal byť z Norska. Dobrý večer do štúdia, som šokovaný, čo počujem. Moja manželka má účet v tejto banke, tak po týchto informáciách okamžite rušíme účet. Mal som podobné skúsenosti vo VUB, tiež som reklamoval, ale našťastie mi zmizlo len 50 eur. Odpoveď banky? Vysmiali sa mi a odporučili zmeniť PIN kód. Nech to pán host tak nenechá, nech bojuje ďalej, veľa šťastia prajem. To Toľko mail. Ďakujem veľmi pekne. Chceš niečo k tomu povedať, Tomko? Ďakujem pekne za podporu a naozaj e, chcem povedať tí ľudia, tí poslucháči, ktorí máte s touto bankou dočinenia naozaj, e, hovorím, ja osobne voči nim necítim už žiadnu, proste ja som, ja máme odpustiť. Stalo sa to, čo sa stalo, bolo to, bola to riadna rana, keď človeka ne, nehajú proste úplne, úplne konečná, eh, jednoducho práca eh, zlikvidovaná a tak ďalej. Musel sa človek eh, naštartovať od znova. Ale pán boh, pán boh je silný, pán Boh pomôže človeku, keď ho to prosí. Ja som veriaci človek, ja, ja som hlboko veriaci človek, verím Bohu a ten Boh sa o toho človeka postará, keď mu dáme, keď dáme príležitosť, Boh koná za človeka. A ďakujem tomu pánovi Zoltánovi do Norska za podporu a hovorím, tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom participujete s touto spoločnosťou, veľmi, veľmi zvážte ďalšie pôsobenie v tejto banke. Poďme sa vrátiť teda, teraz k tomu Rusku. Ty si tam spomínal aj to, že e, tam je veľa tých národností tak e, najväčšia národnosť je samozrejme ruská, to je okolo 80%, a potom sú tam aj ďalšie rôzne národnosti, niektoré väčšie, niektoré aj menšie, ale dokopy okolo 140 rôznych národností, takže tam naozaj je to dosť aj umenie všetko to tam udržať, jednak takú veľkú obrovskú krajinu a s toľkými množstvami národností, vrátane moslimov, však oni tam majú aj mešity a všetko a to asi musí byť aj ten Putin trošku taký pragmatický, dalo by sa povedať, že dokáže so všetkými nejako výjsť, aby tam neboli nejaké vnútorné rozbroje, nejaké občianské vojny, občianské konflikty a tak ďalej. Ako to vnímaš? No, no práve, že tie, tých národností je tam naozaj, ako si povedal, že tam je tých národností veľmi veľa a to chce naozaj, to chce, oni majú, to chce naozaj veľkú, veľkú prezieravosť, aby, aby tieto národnosti, aby, aby žili v družine, spolu nažívali, však napokon aj prebiehajúcej špeciálnej vojenskej operácii sa zúčastňujú všetky tie národnosti. E, oni sú, tie rôzne tie plúky sú vytvárané aj podľa tých, e, tých federálnych okruhov. E, jednoducho Buriati sú tam, e, Čečenský čak Achmat, e, Achmat Sila, tam, tam sú dokonca poslanci e, do, štátnej dúmy, Abti Alaudinov e, je taký líder, toho čečenského bataliónu na Ukrajine. E, potom je tam Adam Delimchanov, neviem, on je poslanec, neviem, či, či dolnej alebo hornej komory. E, čiže sú tam aj politici, ktorí sú, ktorí sú v prvej línii. Čiže to není tak, že jednoducho politici niekde sedia v teplúčku a svojich, svojich podriadených e, vojakov vybojujte. Jednoducho oni sa takisto zúčastňujú, lebo veria, veria v to víťazstvo, veria, veria že na ktorej strane je tá pravda a bojujú za pravdu a e, jednoducho a podľa tých informácií, ktoré sledujem na tých kanálach, e, mnohí tí Ukrajinci ich aj ich doslova vítajú ako osloboditeľov. A oni, oni tá ukrajinská vláda, ona, ona aj hlavne týchto, týchto, týchto, týchto neruských, e, neruských členov tej, e, te, te, toho vojenského zboru ruského, oni ich vykresľujú ako nejakých hrdlorezov a, a, a proste barbarov a zaostalých ľudí, že dajte si pozor, príde Čečenec. A keď, keď ten Čečenec príde do tej, do tej oslobodenej obci na Ukrajine, to, kde sú teda Rusi, však to sa nedá povedať, že Ukrajina, Ukrajina, veď ako Ukrajina ako, ako, ako republika to je, to je umelý výtvor. Je to, je to Ukrajina, veď ukrajinská národnosť dlho neexistovala. Pozrite si, ma, pozrite si fotografiu, e, zloženie pri, prístavu Odesa. no, od 19. storočí sa tam ani jeden človek nehlásil z ukrajinskej národnosti. Tam boli Rusi, majoritná národnosť, potom Židia, e, Gréci, Francúzi. Tam nebol Ukrajinec. 19. storočí nebol v Odese ani jeden Ukrajinec. Nikto sa nehlásil národnostným zložením za Ukrajincov. Čiže to je, to je, to je umelé, umelé vytvorené, to Habsburgovci historicky sa snažili uh, vždycky, uh, vždycky ten kinžal, tá dýka do chrbta Rusa cez Ukrajinu sa im to zdalo zdalo, zdalo najpriateľnejšie, pretože, pretože uh, oni, oni jednoducho, tu, tu bol ten styk s tou Habsburskou monarchiou a, a ono, ono sa to podarilo, podarilo sa to. Vatikán má, Vatikána eh, nesie, nesie veľkú, veľkú eh, veľ, veľký, veľký vplyv na tomto má, že tá destabilizácia nastala Eh, práve, práve v tom, na tom Rusko, bývalom ruskom impériu a hlavne týchto, tieto, tieto dve tieto dve spolo, tieto, túto jednu národnosť sa im podali rozdeliť na ukrajinsku a rusku. Ono to bolo, ono to všetko bolo, to, to proste to sú Rusi, ktorí jednoducho uh, to je okrajina, samotný názov je okraj, to je okraj ruského impéria. No a a keď, mi, keď ešte môžem podotknúť, je zaujímavé, keď vyhlásili v 91. roku Ukrajinci svoju nezávislosť, Málo kto si uvedomuje, čo znamenajú tie farby na ukrajinskej zástave. Ono, tie ukrajinsk- ono to nemá nič spoločné s nejakou históriou Ukrajiny. O, ono, ono tieto, táto, táto žltomodrá tieto žltomodrá vlajka, to sú, to sú súkromné farby rodiny Rothschildovcov. Si zoberte, Rothschildovci založili samostatnú Ukrajinu. Oni tam natlačili obrovské peniaze len kvôli tomu, aby v budúcnosti mohli byť, mohli byť takým útočným, ú, takým útočným elementom voči tomu Rusku. Ročildovci stoja za vznikom Ukrajiny a aj tieto ich farby sú, to sú súkromné farby rodiny Ročild. To není žiadna ukrajinská vlajka, to nech si ľudia dobre zapamätajú. A teraz sa ťa opýtam, ako vnímaš to, že Trump sa snaží ukončiť tú vojnu, e, alebo teda špeciálnu vojenskú operáciu. Samozrejme, že ten obrazný, to obrazné pomenovanie, že do 24 hodín, že to, to bolo každému jasné, viac menej, že to bude obrazné, lebo to sa až tak je jasné, že nepodarí úplne za 24 hodín urobiť, ale sú tam už kroky, aby minimálne nejaké prímerie nastalo. E, čo som počul, tak dnes aj telefonovali spolu vyše hodiny. Um, ako toto vnímaš, ako, ako vôbec sa pozeráš na to, že Trump sa do toho uh, zasadil a chce urobiť, či to, či to už robí kvôli nejakým ďalším biznis plánom svojím, alebo či chce za to dostať Nobelovú cenu mieru, to je už teraz nie až také podstatné, ale ako to celkovo vnímaš a možno ako máš predikciu, že kedy sa podarí uh, aspoň to prímerie dosiahnuť. No. Ja mám, <laughs> ja mám na Donalda Trumpa taký svoj názor. On je taký, uh, on, je tak, on je taký ješitný človek. Je úspešný biznismen, podnikateľ, samozrejme, to je všetkým jasné. Uh, není, není vôbec obľúbený u tej uh, demokratickej uh, časti uh, spektra amerického politického, ale, ale Takto, ono, ono tí politici, e, či sa, či, sa, či sa to týka Vladimíra Putina, alebo Donalda Trumpa, alebo, alebo aj Zelenského, oni, tu treba, tu, tu málo kto povie, a Rusi to teraz veľmi, veľmi krásne vyťahujú. Oni to, to, oni to vyťahujú. Proste tá ruská duša, ona, ona, ona, ona, ona sa nedá zničiť, pretože tí Rusi stále hľadajú to pravé orekové v tom jadre. Oni stále idú do jadra. Uh, jasné, že ten Putin má obľubu, obľubu v tom národe, ale mnohí tí Rusi, uh, oni, oni vedia, že tak uh, poviem to otvorene, Rus, uh, Putinová matka je Anna Šelomová, ona je židovka. A keď si zoberieme, že v Rusku sa národnosť nesie po matke, tak on je žid. On má Putin, Putin je len otec, ale ona... To je ona, ona prosím? A to je nejako podstatné? No, to, nie, nie je, to, je, no je to podstatné do tej miery, pretože, pretože Donald Trump, Vladimír Putin a, a, a e, Vladimír Zelenský, oni, oni podliehajú jednej, e, to, sa, to, je, to, je, to je sekta, ktorá má veľký vplyv celosvetový. Ona, ona, ona, on, to je, to je chasická sekta, ktorá sa volá Chabat Chasid Ljubavič. A hlavný ten predstaviteľ, hlavný predstavi, oni sa, oni sa stretali, oni sú členovia. Uh, proste on sídli v New Yorku, Menachem Schnerson, a oni majú v každých týchto štátoch majú svoje, svoje, svoje veľké, svoj, svoj, svoj veľký rozptyl a jednoducho oni, oni riadia aj celú špeciálnu vojenskú operáciu. To je možno paradox, možno mnohí to vedia, ale mnoho, možno mnoho ľudí to aj nevie. To, to, sú, to sú veľmi dôležité veci, pretože prečo, pre, preto ono, ono, ono není žiadnym tajomstvom, že oni, oni, oni chcú, aby, aby najviac Slovanov zomrelo v tejto vojne. Oni, oni, oni im aj o to ide. To, to si musia aj poslucháči uvedomiť, že to není náhoda, že, že Ukrajina je, je vo vojenskom konflikte s Ruskom. A, a proste zomierajú ľudia, zomierajú mladí ľudia. To jednoducho tá, tu, tu už tá nevraživosť, ona, ona koľko pokolení bude musieť e, žiť a, a, a a, a jednoducho s takouto traumou žiť naďalej. Že tam, tam, sú, tam sú už rozbité rodiny jednoducho, tam, tam je tam, mladí ľudia umierajú, 20, 20 18 roční ľudia tam umierajú, úplne zbytočne. Za koho záujmy? To sa treba opýtať, za koho záujmy umierajú? No a predpokladáš, že teraz e, v blízkom čase vznikne nejaké prímerie, alebo to sú všetko len také mediálne hry, alebo možno je to čas na to, ako e, vybojovať možno nejaké lepšie pozície, že je to proste skôr nejaká mediálno manipulatívna hra momentálne, alebo ide reálne o nejaký, nejaké prímerie, prímerie, alebo reálne vidíš, že teda sa to v blízkom čase ukončí. Prímerie, prímerie, ja si myslím, že prímerie, keby malo nastať, tak to by využila ukrajinská strana do, na, na konsolidáciu, na doplnenie svojich síl. Ja po tomto všetkom od roku 2014 sa tu odohralo, e, nemôže byť dôvod veriť tej ukrajinskej strane. Pokiaľ sú tam ľudia v tých, v tých vrcholových funkciách, ako je Budanov, šéf rozviedky Budanov, ako je Jermak, ako, ako je, ako, ako je Mm, no proste no Zelenského nebudeme spomínať, všetci to je všeobecne známe, ale, ale tí ostatní, ktorí riadia ukrajinskú politiku, tým sa jednoducho nedá veriť. Tým sa Putinovi nedá sa dá veriť, lebo tiež hovorí, že Putina tiež inštruuje niekto iný. No ale Putina, samozrejme, že tí istí ľudia inštrujú Putina, čo inštrujú aj Trumpa, aj Zelenského. Ono to, ono to znie neuveriteľné, je to tak. Tie ruské, tie, tí Rusi, tie zdroje, e, tie ruské zdroje, není dôvody neveriť, pretože sú to preverené zdroje, sú to nezávislé zdroje, ktoré jednoducho už presakujú na povrch. Jednoducho tu je mnoho archívnych materiálov, není sú to žiadne hoaxy, ako sa zvykne hovoriť, ono, je to všetko, ono, to, ono to všetko má, ono je to všetko poukladané tak, ako to je to poukladané. Žiaľ, je to, je to tvrdá, smutná pravda, ale je to tak. To si, to si treba priznať. Počul som, počul som taký názor, že naozaj Rusko netreba idealizovať, lebo je to stále len kapitalizmus, je to ten istý kapitalizmus, čo je aj tu. Navyše je taký príliš naviazaný na tých oligarchov. Ano. V samotnej Moskve obrovské množstvo oligarchov žije, e, čo sú veľmi bohatí ľudia. A tiež treba povedať, že oni síce majú tie nerastné suroviny a na tom ešte ako tak držia tú ekonomiku a je, sú samozrejme dôležité tie nerastné suroviny pre nich, ale napríklad v také Číne, čo som počul, tak úplne inak pristupujú k nerastným surovinám a výrazne lacnejšie to dávajú tým ľuďom, pretože e, to považujú, že je to majetok tých samotných ľudí. Áno, je to majetok národa. No, v Rusku Žiaľ, oni, oni no tak e, Rusko ako, ako krajina, kde, kde, sa, kde sa ťaží ropa, plyn, no tak ako ľudia v závislosti na tie, na tie aký, aký je tam priemerný príjem, neviem koľko to teraz, e, koľko je to 20-30 tisíc rublov, Není to, není to žiadna sláva, no. A hlavne, hlavne tam mnoho, mnoho, zanik, tam mnoho plnohospodárských družstiev, tých kooperatívov, kolkozov tam mnoho zaniklo a vyľudňuje sa, ono, ono vidiek sa vyľudňuje do Zrusku. Rusku. Oni, oni, väčšina tých ľudí odchádza do miest, a kde ostávajú len niekoľ, niekoľko starých ľudí v zadožitie na tých, na tých, na tých eh, usadlostiach polnohospodárskych na tom vidieku a je to aj škoda. No. Ako Rusku, keď sa, keď sa aj venujú tomu polnohospodársku, to sa v tých veľkých celkoch, to sú obrovské štátne podniky, ktoré vznikli, ale, ale ktoré, ktoré sa venujú naozaj, sú, sú tam obrovské dotácie do toho, aby jednoducho bolo, lebo tam oni, oni veľa vyvážajú. On, to veľa ide na export týchto obilovín, ale, ale, ale dosť, dos, dos sa vyľudňuje ten vidiek ruský. Všetko uteká do miest a je to škoda. To, tam, to, to sú žalostné tie fotografie, keď sa mám možnosť, alebo tie videá, ako, tie, ako tie, tá krásna príroda, tie drevené domčeky, také, tie, také tá architektúra ruská typická, ono to zýva prázdnotou. No to žiaľ, je to tak. Opýtam sa do štúdia Banská Bystrica, či máme posluchárske otázky, ktoré prišli na studio zavinať slobodnyvysielac.sk. Mária nám napísala otázku, že či je vhodné dnes odsťahovať sa do Ruska, alebo je ideálne opustiť Európu na čisto. To je zatiaľ všetko. Ďakujem. To je veľmi, veľmi ťažká otázka. No, do Ruska sa odsťahovať. Hm, je to slovanská krajina, pokiaľ je jazyková, jazyk, jazyková zdatnosť je na úrovni, tak dá sa, ono tam v Rusku sa dá žiť určite, no tam nakoľko, tam si môže človek vybrať, kde by chcel žiť, jednoducho na vidieku, tak hovorím, je to dosť, teda mladí ľudia odchádzajú z toho vidieka dosť v veľkej miere, ale, ale Skrom, skromní, tí Rusi sú skromní. Oni dokážu žiť aj v takých podmienkach, akých žijú. Nie e, takí tí, čo sú takí tí konzervatívni, lebo to ruské pravoslávie tam predsa nehalo e, tie korene, to je dobre, to kresťanstvo je tam zapustené. E, má to, proste oni, vďaka kde moje tí Rusi prežili. Naozaj vďaka viere Boha, to si povedzme otvorenie, o to Rusko, ruský národ to prežil, lebo, lebo sa spolahol. E, spolahol sa na toho, na toho najvyššieho, na pána Boha a e, však si zoberme prvá ruská vlajka v dejinách, keď Rusi, Rusi mali svoju vlajku, oni bojovali proti tým, úto, proti tým, ktorí stále napádali, či tu už boli mongolské hordy, alebo lebo to boli Švédi, e, Poliaci. Poliaci ako prvý, prvý slovanský národ napadli vôbec Rusov. No, keď ich zjednotili tie, tie ešte rozdrobené ruské kmene, 17. storočí Kuzma Minina, Dmitro Pažarský, to bol, to bol novgorodský kupec, a tedy to boli suzdalské, pskovské, mm, novgorodské kniežatstva, ktoré jednoducho oni dali dohromady. Oni, boli, oni žili dosť oddelené tie, tie ruské kniežatstva a títo dvaja kupci mm, aj sa aj slávy sviatok ruského jedinstva, ako ruskej jednoty práve, práve keď porazili Poliakov. Jednoducho, no a to všetko bol ten západný katolícky vplyv, pa, e, Vatikán jednoducho, on, on sa snažil e, proste ten, ten katolicizmus aj, aj takou násilnou cestou e, medzi tých východných Slovanov priniesť. No a Rusi, Rusi to podržali, Rusi to nedali, Rusi sa nedali zlomiť a boli, boli ohrozovaní zo všetkých strán, ako ruská história je veľmi pohnutá a mm, oni, oni, to, oni, to, oni to dokázali aj keď už bolo to zdanlivo koľkokrát stratené, vždycky to nejako sa zomkli, vždycky sa to otočilo a oni tí Rusi to ustáli, no. Čo je, čo je dobré. Ako, ako dá sa určite, určite, aký, aký bude vývoj do budúcnosti, Slovania by, by, by mohli žiť v tom Rusku, určite. Sú nám blízky kultúrne, jazykovo, aj to, aj to, aj to, aj to, aj, aj, aj to vnútro, tá, tá duša, to srdce ruského človeka je nám najbližšie. No, ja si myslím, že áno. Tej pani, ktorá tú otázku položila určite, keď by, keď by chcela odísť, no z Európy nie odísť, no ale tak Rusko je Európa, no takže uh, <laughs> ja by som z Európy neodišiel napríklad, no. Otázne je tiež, že čo bude po Putinovi, lebo nebude tiež žiť väčšine, má 72 rokov. Vieme, že je už niekoľkýkrát prezidentom, že naozaj od toho 7. maja 2000 je prezidentom, mal tam síce prestávku, keď bol Medvedev, ale už je naozaj veľmi dlhé obdobie prezidentom, čo tiež asi nevypovedá o nejakej prílišnej demokracii, lebo tam by sa asi očakávala nejaká reálna súťaž alebo minimálne by sa očakávalo, že aspoň bude nejaká hranica, že napríklad dvakrát môže byť prezidentom a potom už dosť. Hej, ale oni tam aj zmenili tú ústavu kvôli tomu. Ako som na toto pozeral, že čo bude po Putinovi? No, po Putinovi, no, tak v posledných voľbách teda vyhral s veľkou prevahou Mal tam, e, mal tam e, protikandidáta, mm, mm, tak tam je aj tá komunistická, tá komunistická strana aj opozícii, čiže tam ešte mnoho ľudí, ľudí tak nostalgicky spomína na tie zlaté časy toho e, ruského mm, socializmu, alebo, alebo teda keď spoločnosť bola vedená komunistickou stranou Sovietskeho zväzu, tak e, podľa tých, podľa tých e, rozhovorov alebo podľa tých, e, teda aj tých, tej komunikácie, ktorá, ktorú vediem aj s tými ruskými priateľmi, tak oni, oni nechcú byť konkrétni, ale oni, oni hovoria, že tam jednoducho už sa vyrastá generácia dobrých politikov, ktorí ešte nie sú nejako známi, pretože a tá, jed, lebo politická strana jednotné Rusko viac menej vládne samo. Ono, ono, ono, ono má vždycky dostatočnú podporu tej verejnosti tak, že e, to je tá, to je tá pu, Putinová, e, Putinová strana jednotné Rusko, no a potom sú tam liberálni demokrati, ktorí, ktorý nedávno ich opustil, teda ich pred, dlhoročný predseda Vladimír Žirinovský. Genani Zilganov už má tiež svoje roky, e, predseda ruských komunistov. Potom je tam ešte spravodlivé Rusko. No a No ale je tam, je tam určite, určite e, generácia, ktorá, ktorá jednoducho je vyrastá podľa tých, podľa tých uh, informácií, ktoré sa mi aj darí o tých Rusov vyťahnuť. Uh, e, určite, určite je tam dostatočné množstvo uh, patriotov a vlastencov, ktorí jednoducho to Rusko nedajú, nedajú niekomu, niekomu spapať. Veľa sa dnes e, hovorí o tom, a je to aj kvôli tomu, že e, Kotlár je spolomocnencom a rieši tieto covidové veci, aj dnes mal nejakú tlačovú konferenciu. A veľa sa hovorí aj o tom, že mm, čakalo sa od, od Ruska, alebo teda od Putina, že nepôjde až tak po ruke týmto nadnárodným rôznym firmám a respektíve tomu VHO, že jednoducho sa trošku vzoprie tomuto celému systému, že to nebude tak isto, ako to bolo napríklad u nás. E, rúška museli byť, očkovania boli a tak ďalej. A e, on sa tomu nezoprel, naopak vymyslel vlastnú vakcínu, e, kvôli ktorej v podstate aj padla slovenská vláda jedna z nich, jedna z tých Matovičových vlád. Ale ako sa na to ty pozeráš, na tú kritiku Putina, čo hovoria teda hlavne Kotlebovci, hlavne Marian Kotleba to hovorí, že on je ehm, rovnaký proglobalistický politik ako všetci ostatní ďalší politici. No, tu musím dať Marianovi Kotlebovi za pravdu. Ako naozaj, e, kot, ako som sa vyjadril pred pár minútami, e, V Rusko, čo sa týka e, pandémie, teda COVID a tak ďalej, je veľmi, veľmi, veľmi zaočkovaná krajina ako tam je, tam je, tam je mm, obrovské množstvo ľudí zaočkovaných minimálne dvomi dávkami, to mám, to mám, to som si tiež zisťoval, ako je to pravda, som tomu tiež chcel aj preveriť, to nemyslíte vážne. Um, ale Sputnikom, lebo Sputnik bol na inej báze, hej? To nebol no, tam mRNA, ale... E, bol na inej báze, ale ono to, ono to, není to, není to celkom tak, že by bol Sputnik nejaký bezpečný. No, oni tí Rusi, Eh, hovoria, síce ne, ne, nerozumiem ja týmto, týmto laboratórnym eh, veciam, ako, ako Peter Kotlár prezentoval v parlamente, ale uh, není som odborník na to absolútne, nebudem sa k tomu ani vyjadrovať, ale dosť, dosť uh, po tomto období dosť vysoká umrtnosť je aj na srdcovo ochorenia a mnohí to spájajú aj aj po, po, tý, po, tý, po tej očkovacej vlne, ktorá bola v Rusku, aj po, a, a mnohí teda Sputnik prijali samozrejme, no a kto to vie jednoducho, kto to vie nejakým spôsobom zhodnotiť, no tak odborníci v Rusky, eh, oficiálni prokremelskí odborníci jednoducho sú eh, majú, majú limit, eh, limit na svoje vyjadrenia a šíri tie informácie Proste, lebo tiež sa nedá povedať, že v Rusku nejak, nejak demokraticky je tam pluralita. Proste tam to, to, je, to je ťažko povedať. To, je, to je ťažko hodnotiť a mnohí, mnohí Rusi už jednoducho by aj nedbali zmeniť minimálne, minimálne to vzdušie politické a nejak sa dostať do, do iných tendencií Mm, proste vrastie tá vlna odpora aj voči Putinovi. On je tam už dlho a mnoho, mnoho, mnoho vecí mu je vytýkaných a mnoho, mnoho tých politických chýb urobí určite a sú otvorení na to a jednoducho mm, všetci veria, že, že príde tá doba v Rusku, kedy, kedy dojde aj k výmene na poste prezidenta. Čo mu najviac tak vyčítajú ľudia, s ktorými komunikuješ? čo mu vytýkajú. E, Putin, e, Putin, si, Putin si za tie roky e, jednoducho sa, sa, sa obko, obklopil ľuďmi, ktorí jednoducho, je tam, tá, tá, tí oligarchovia hrajú tam veľkú rolu. Či je to už ten Derry Paska, alebo je to Abramovič, alebo mnohí, ktorí, ktorí ďalší, ktorí, ktorí vlastnia mm, obrovské majetky, veď oni, oni majú obrovské majetky za hranicami, e, aj v rámci Ruska, aj, aj, aj, e, aj zahraničí. A, e, veľmi, veľmi nelichotivo sa v poslednej dobe vyjadrujú o Viačeslovi Bolodinovi, e, predsedovi štátnej dumy. To oni, ma, oni, oni, oni majú obrovské, oni vlastne obrovské majetky a E, dokonca, dokonca tá ruská politika je tak prepojená s rôznymi mafiami, maf, mafiami, ktoré si tu na Slovensku ani nevieme predstaviť. Ono, to tam, ono je to tam tak prešpikované do hĺbky, aj tá korupcia je tam obrovská. Tí, jednoducho tie mnohé ruské kanály sú, sú veľmi kritické voči tomu, čo sa v Rusku deje. E, nie, nie, nie, netreba mať nejaké prehnanie, veľké ilúzie, že v Rusku to tak všetko je tak, všetko také nádherné, alebo, alebo že uh, sú Slovania, sú nám najbližší, samozrejme, ale, ale je, to, je, to, je, to tam, je to tam veľmi ťažké aj tej politickej sfére. A ako sa pozeráš na tú myšlienku, ktorú už viacej, viacej tých e, zahraničných analytikov vyslovilo, že Trump sa momentálne snaží rozbiť to spojenectvo Ruskej federácie s Čínou, lebo vie, že toto spojenectvo je také silné, že ho nikto nedokáže prekonať. Vnímaš to tak tiež, že Trump ide e, s tým, že sa trošku líška tomu Putinovi, že chce s ním urovnať nejako tie vzťahy, e, že chce rozbiť to spojenectvo s Čínou? Je to, je, je to možné, je to, je to jedna takých alternatív, ale, zoberme, ale ja by som sa vrátil ešte k rusko-čínskym vzťahom. Zoberme si, že, Sibírska, že Sibír je, samozrejme je to na hranici či, s Čínou. A e, mnohí, mnohí si ani nedokážu predstaviť, e, Číňania dennodenne dochádza k obrovskému ilegálnemu výrubu sibírskych lesov, Číňania ilegálne, to, to, sú, to sú ťažké tony kubíkov drevnej hmoty, oni hneď na čínskej strane majú vybudované svoje píly, svoje drevospracujúce podniky, lebo tá hranica nie je chránená. Napríklad aj toto vytýkajú Putinovi, ako je možné, že, že, že, že, to, že, to, že to sibírske zlato, to drevo, ktoré tam jednoducho e, ráslo roky, nemôže slúžiť Rusom, ale jednoducho Číňania ho súrovo kradnú. Oni kradnú sibírske drevo a potom, potom vyrábajú a jednoducho predávajú produkty z hmoty, za ktorú nikdy nezaplatili. Tam dochádza k ilegálnemu Proste to, je, to, je to čistá zlodejina, ktorá, ktorú prevádzajú Číňani na, na, na tisícoch kilometrov sibirských e, lesov, ktoré sú ruské lesy. No a aj toto vytýkajú, už to majú zdokumentované letecky jednoducho, aj, aj, aj sa to dostalo už aj do, do, do mm, gospodárstvenej dumy, do štátnej dumy. Jednoducho tam to jednoducho sa o tom nerokuje, pretože pretože majú asi z toho efekt aj tí, aj tí politici e, tej vládnej strany jednotné Rusko. Vždycky, vždycky to sa zmizne to z bodu programu, nerokuje sa o tom, vždycky sa to stiahne. Ale, ale takéto veci sa, sa tam naozaj dejú v Rusku. A to málo kto, málo kto sa to dozvie. No. Jednoducho. A to robia... no, aj, preto, aj, preto, aj preto je Put, voči Putinovi, je tam, je tam, rastie tá opozícia, určite veľmi rastie. No, ono, ono teraz je to také, lebo tá špeciálna vojenská operácia e, to tak prehlušila, lebo ten národ e, čaká, samozrejme každý Rusi praje, aby sa to už skončilo. No, mm, uvidíme ďalej, aké budú, aké budú tie výsledky, e, aj čo si spomínal, že ten telefonát Putin-Trump, e, ale hovorím, tí politici sú naozaj područí iných, iných e, proste, ako by, som, ako by som povedal, jednoducho oni, oni, oni, oni sú ťahaní nitkami úplne, úplne z nekade inakadia. Globalistov, teda hej? Globalistov. Globálnych hráčov. No jasné, jasné. Potom, potom, ja osta- e, potom zostáva už iba jedna otázka, že na čo sú potom všetky rôzne voľby, všetky tie rôzne diskusie o politikoch, E, na čo proste niekto drukuje nejakému politikovi, ľudia sú rozhádaní, bijú sa už pomaly kvôli politikom, keď vlastne tí politici aj tak nič nemôžu ovplyvniť, lebo e, konajú len to, čo nejaký jeden konkrétny alebo dvaja konkrétni ľudia, traja konkrétni ľudia, veľmi bohatí, ktorí hýbu tým všetkým, e, keď teda konajú len to, čo im tí traja ľudia obrazne povedané dovolia. No veď práve no voľby ono sa takto to pravidlo, to je všeobecne známe, že keby voľby mohli volať čo zmeniť, tak ich zrušia okamžite, samozrejme. No ale tak tie voľby, to je ono, si zober Spojených štátoch sú dve politické strany, ktoré e, zápasia o moc a sú podporované tými istými ľuďmi, jednoducho v zákulisí. Jednoducho to, tá istá skupina ľudí podporuje oboch. Uh, ono to je e, to je, to je hegelianská dialektika, to proste téza, antitéza a potom sa všetci stretneme v jednom, v jednom klube. No jednoducho to takto vo svete je. No, e, či sa to týka Spojených štátov amerických, alebo Ruska, alebo kdekoľvek, to čak aj, aj slovenská politika, čak to vidíme, to jednoducho, e, čo sa hovorilo, keď príde vláda smeru, E, nová vládna koalícia, akože národná, taká, taká lokál patriotistická. No čak, čo, čak všetci vieme, čo sa tu dialo e, počas, počas covidu bývala Hegerová vo Vatovičová vláda, aké, aké tu boli tendencie, že bude sa tu spravodlivosť, jednoducho títo ľudia musia za to nieť zodpovednosť, komu sa čo stalo. Ten si Teraz ten... sa už hovorí o tom, že musíme odpúšťať. Tak no. ako si ty v úvode odpustil bankám, alebo banke. tak púšťať sa má, no ale zase to sa týka života bežného človeka. Zase ten politik musí niesť odpovednosť, keď, keď dlhodobo ubližuje ľuďom a, a e, on, on má spravovať veci, on má slúžiť. Minister je, aby slúžil národu, aby slúžil ľuďom, občanom. A keď to nerobí, tak jednoducho musí nie za to zodpovednosť. Toto, to, no ja som počul že, e, také vyjadrenie, e, Kotlár to konkrétne povedal, niečo v tom duchu, že on si vie predstaviť, že ani ten Matovič napríklad nevedel, že čo on presne robí, hej, čo sa týka tých vakcín, že ani ten Matovič nevedel, čo je presne v tej očkovacej látke a že on preto nemôže byť braný na reálnu zodpovednosť ani ďalší politici, lebo oni reálne nevedeli, čo v tom je. Oni len verili tomu, čo im hovoria nejaké tie farmaceutické firmy, že je to všetko v poriadku, oni im pevne verili, alebo nejakej vede, vedcom. Vieme, ako je to často, že tá veda býva zaplatená, hej, lebo na základe peniazov sa vedia zmeniť aj nejaké vedecké výsledky. Áno. Takže čo hovoríš na ten, na ten pohľad, že ani tí politici netušili vôbec, čo robia a do čoho nás ženú. Tá svetová zdravotnícká organizácia, mm, ja tomu to zase neverím, že oni, oni to nevedeli. Jednoducho to oni, oni boli, boli, mnoho, boli mnohokrát varovaní, aj počas tej pandémie mali, um, boli, boli tu, boli tu hlasy, e, proste tie protestné hlasy, ktoré sa ich snažili varovať, ako toto nemôže takto sa robiť, toto takto nie, toto, toto preverte, toto zistite, ale oni to nerobili. Jednoducho, oni, oni, oni vôbec nebrali do úvahy nejaké varovné, varovné hlasy ľudí, ktorí jednoducho sa nestotožňovali s tým, ktorí jednoducho mali informácie. Čak je tu mnoho odborníkov, e, lekárov, v, zdravotni- zdravotníckých organizáciách rôznych robia, aj zo Slovenska, aj, aj, aj medzinárodných. A boli varovaní, že dajte si pozor, čak v Čechách Sonia Peková, renomovaná, e, renomovaná odborníčka v tejto oblasti. E, aj, aj, teda- aj, aj, aj, aj mnohí ďalší, aj jednoducho, a oni, oni si stále išli, išli stále späť svoj vychodený chodník e, a jednoducho podle, podlé správanie voči občanom mali, jednoducho sa podlo chovali a, a boli, boli pronárodní, protinárodní, opak, opravujem, protinárodní a jednoducho ne, nezastávali sa svojho národa, svojho, svojich ľudí v štáte. A to, to jednoducho, toto sa, toto sa im nesmie s týmto ľuďom. No. Práve poverám e, článok na, na hospodárskych novinách, e, titulok, že nie Šalitroš, ale Migal sa má stať novým ministrom dohoda s Ficom uvoľní dve miesta v plene. Ako sa pozeráš vôbec na to, hej? Lebo dnes je taký prelomový deň, 18.3., keď sa už konečne dohodli, teda Fico sa konečne dohodol už aj s tými e, odídencami z hlasu, Migalovcami takzvanými. E, trvá to už veľmi dlho, všetko kvôli tomu stojí. Ak, ako sa na toto pozeráš, že napríklad aj tá RTVSK, teda STVR, stále sa to tam nejako nepohlo, už je skoro rok a pol po voľbách, stále sa pozerajú tie isté správy, tie isté e, veci v televízii. E, nestala sa zrazu zo dňa na deň proste národnou televíziou, propagujúcou dobré hodnoty, pozitívne hodnoty, národné hodnoty. Ja túto, túto našu vnútropolitickú situáciu mm, by som <laughs> nedovolil, by som si tu hodnotil, lebo ju nemám až tak celkom nemám ju až tak celkom ako, ako zmapovanú Chcel by som nikomu ublížiť, bože chráň, to vôbec nie. E, mne sa páči napríklad práca Martiny Šimkovičovej, tu by som, tu by som podporil, aj keď teda hovoríš teda o tej televízii, televízia tak ako mala byť, byť národná, mala by byť e, vlastenecká, kresťanská. Mne sa napríklad v 90. rokoch veľmi páčilo slovenská televízia dvojka, bola zameraná, tam sa dávali pravidelne bývalo z archívu Matice Slovenskej sa vyťahovali veľmi dobré poučné veci, historické, archívne, jednoducho sa pamätám ak dneska na hlas Andy Hrica, ktorý, ktorý, to, ktorý to vyberal z takého trezoru, tie staré archívne materiály, tá, tie dejiny Slovenska, e, proste toto mi chýba, také, taká tá kultúra, také, tie, taká vrát, také, taký návrat do, do našej e, histórie bohatej slovenskej, ktorú máme. E, dneska je, to, dneska je to všetko liberálne, dneska tam už nevidno národné takmer nič a Ehm, Martina Šimkovičová je taký, taký, je taký taký pešiak tam v tom, v tom, v tom mori tých, musí, musí medzi tými liberálmi sa pohybovať. Ja jej dôverujem, že, že má dobrý úmysel, že, že chce to zmeniť, ale, ale to, to ťažko povedať. No a títo, títo, čo sú tí politici tam hlas alebo smer, eh, to som sa radšej ani nevyjadroval. Milí poslucháči, ak ešte chcete nejakú otázku, tak píšte na studio slobodnyvysielac.sk a pýtam sa do Banskej Bystrice, či medzi tým máme nejakú ďalšiu otázku. Zatiaľ nič. Ďakujeme pekne. Tak pomaly sa už budeme lúčiť. E, mali sme tu dnes e, Antona Mihalika. Skús niečo možno na záver, možno niečo aj také pozitívne odkázať poslucháčom, ktorí nás počúvajú, nielen na Slovensku, ale aj v Českej, republiky, e, Českej republike, ale aj po celom svete. No ja by som chcel v prvom rade e, ľuďom popriať e, všetko, všetko do týchto ťažkých, e, ťažkých chvíľ, ktoré žijeme. Naozaj no, tu sú ťažké chvíle. A ja by som chcel ľudí trošku tak aj tak, tak poprosiť, alebo ich tak nejako im, nejak ich tak naviesť. E, my sme, aj Slovensko je kresťanský národ, aj, aj Česi, aj teda Slovania, na Slovanov zachránilo vždycky to, že sme, sa, že, sme sa, že sme sa vrátili k našim koreňom, ku kresťanským koreňom a k viere Boha. A e, určite ľudia vidia, čo sa deje okolo nás a ja by som ich chcel tak aj poprosiť, aj tak ľudský e, naozaj vráťme sa k tomu, k čomu sme boli vedení aj, aj našimi eh, rodičmi, starými rodičmi. Vráťme sa k tej, tej, k tej pravej, tej, tej viere Boha. Otvorme, určite, určite nie, málo je rodín takých, kde by nebola, kde by nebola v knihovni Biblia. Skúsme, skúsme, si, skús, skúsme si tú Bibliu naozaj aj otvoriť a čítať ju. A tam eh, dokážeme nájsť také posilnenie, také obohatenie, pretože naozaj žijeme časy, a ja to poviem aj z toho kresťanského eh, hľadiska, žijeme naozaj posledné časy. Ono, ono, ono v Biblii sa píše, že Ježiš Kristus sa čoskoro vráti a on sa vráti druhýkrát. A Eh, a otázka, ja by som sa chcel spýtať aj seba, aj, aj ostatných, aj seba sa chcel, sme pripravení, až sa, až sa mu postavíme tvár o tvár? Sme na to pripravení? A, a nežijeme jednoduché časy, ale vieme ich prekonať práve, práve toto je, naj, toto by, toto je hovorím za seba, ale, ale aj aj tak trošku dávam také, také nejaký návod alebo odporúčanie e, našim mojim milovaným Slovákom alebo aj bratom Čechách alebo aj v Rusku a e, všetky, všetci Slovania, ktorí sme tu v tomto regióne e, proste zomknime sa a <clears throat> ten, ten nepriateľ, ten zlý nebude mať šancu. Naozaj ten nebude mať šancu, keď budeme veriť Bohu a, a v tom je naša sila. V tom sme vždycky my zvíťazili a toho sa držme. Toto by som chcel taký odkaz nám všetkým spoločne. Amen. Ďakujeme pekne, že tu bol dnes s nami Anton Mihalik. Tešíme sa, že si nám niečo povedal. Lúči sa aj Michal Albert a želáme všetkým ešte pekný zvyšok dňa a ďakujeme aj do Banskej Bystrice za spojenie. Ja vám ďakujem všetkým a pozdravujem vás všetkých a